un... Ce? Un, un, se schimbă jocul. Se schimbă jocul, da, avem o boxă portabilă astăzi la ascultătorul pe vers, dar o să vedeți voi. Vedem puțin mai târziu. Vedem uh, puțin, mai, auzim puțin mai târziu. Este ziua limbii ruse, la mulți ani, Beatriz, că tu parcă știi rusă. Da, Spidania, bravo. Păi știai rusă, eu la plezneală complet. Chiar știi rusă? Uh, în somn. <laughs> da, am uitat. Așa, ziua cinematografului Drive-In, am avut și noi la București așa ceva, dar l-au închis acum ceva timp, sunt trist. Mm. Uh, ziua Yo-Yo, ziua Ce bine că e luni și ziua grădinăritului. Bun. Apucă-te de farfecă, de un boschet. Este sfatul zilei. Bună dimineața! Stație de distracție! Este ora 7 fix, avem știri la Radio 29 cu Alexandra Gavrilă. Bună dimineața, Alexandra! Bună dimineața, băieți! Te ascultăm! Bine v-am regăsit la munte, în sudul, în sud-estul și în centrul țării vor fi averse și descărcări electrice și vânt mai puternic. În regiunile pe care nu le-am menționat, vremea va fi plăcută, în schimb și doar izolat e posibil să plouă. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade. În București se anunță o vreme instabilă, va fi nevoie de umbrele. Maxima urcă la 24 de grade, acum sunt 17 grade în capitală alegerile locale 2016. Rezultate parțiale. Pentru prima dată în istoria Bucureștiului, primar va fi o femeie. Gabriela Firea de la PSD plus UNPR are 45,5% dintre voturile pentru funcția de primar al capitalei. Arată rezultatele parțiale anunțate în această noapte de Biroul Electoral Central. Nicușor Dan este pe locul al doilea cu 27,5%, iar Cătălin Predoi obține 11%. Urmează în clasă clasament Robert Turcescu de la Partidul Mișcarea Populară 6,3%, Daniel Barbu ALDE 2,9% și Adrian Severin PDS 2%. Asistăm la o răsturnare de situație la primăria sectorului 1. Pe primul loc se află acum candidatul PSD Daniel Tudorache, urmat de candidata Uniunii Salvați Bucureștiul Clotida Armand, arată rezultatele parțiale. În aceste condiții, alianța PSD-UNPR a câștigat toate cele șase sectoare ale capitalei. PNL a înregistrat rezultate foarte slabe, în unele cazuri clasându-se pe locul 3 după PSD și Uniunea Salvați Bucureștiul. Aseară, imediat după ce au fost fost anunțate primele exit poluri la sediul central al PSD, au ieșit la declarații Gabriela Firea și Liviu Dragnea. În grădina PSD, liderul partidului a premiat-o cu trei trandafiri. Prima doamnă primar din istoria Bucureștiului, Gabriela Firea, a spus că va avea toleranță zero față de corupție. Gabriela Firea a mai declarat că se va apuca de treabă chiar de săptămâna viitoare. Așadar, au fost alegerile locale, ieri prezența la urne la nivel național a fost de 48,43%. Cea mai ridicată prezență a fost în județul Giurgiu, 63%, urmat de Old și Teleorman cu 60%. Cea mai scăzută prezență a fost în capitală, 33,3%. 73 minute, gata știrile, prezenți la dimineața Marefel sunt Bogdan Ionuț și Șurubel. Mulțumim frumos, Alexandra, deci s-a răsturnat și la sectorul 1. Am a, a, acum câteva minute, tocmai ce am zis că Clotilde a devenit uh, primar, iată că stați așa un pic că se mai numără. Uh, este 7 și 3 minute dimineața în mare fel la Radio 21. Noi avem cafea pentru o lună întreagă, indiferent cine este primar la sectorul 1 sau la <laughs> general. Uh, și au o provocare imediat pentru voi. Dacă tot a fost campanie electorală și abia s-a terminat cu ea, vrem niște promisiuni electorale de la tine. Mai exact. Da, băieți, dacă îmi dați cafeaua pentru o lună întreagă, promit să. Puncte, puncte, puncte, tu umpli spațiile libere la 0372 069 699. Imediat. Bună dimineața! She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around. Enrique, talk to him. I heard it from a friend who. Heard it from a friend who. from another, you've been messing around. I'm hoping that your friends told you about me too. Cause I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing around. I've been, I've been, yeah, I've been messing around. yeah, I like that. I like that. When you act like a beggar, I like that. I like that, little sexy look you got, mm, I like that. I like the that. way you whisper in my ear, how you want it when you want it, girl, I like that. Let's go, baby, let's ride. Let's not talk about it, let's do it. How you want it, English or Spanish? Yeah, both of them I'm fluent. We can get freaky in the morning or in the afternoon. We go all night long, baby. It's all up to you. You can get sexy if you want to, and you can bring your girls if you want to, and we Heard it from a friend who Heard it from a friend who Heard it from another you've been messing around I'm hoping that your friend too Told you about me too Cause I'ma tell you straight up I've been messing around I've been messing around I've been, I've been, I've been messing around I've been, I've been, I've been messing around

get loose, yeah, that's cool. Let's go have some motor, yeah, that's cool. Let's go on the bar, yeah, that's cool. that's cool. go shake your ass, I'm like, ooh, I don't mean to be rude, but I swear to God, there's so many things I love to do to you. You can get sexy if you want to, and you can bring your girls if you want to, and we can hit the crib if you want to, and we can mess around if you want to. Tell me, you want to? I heard it from a friend who. Heard it from a friend who Heard it from another, you've been messing around. I'm hoping that your friends told you about me i am I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing around. I've been, I've been, yeah, I've been messing around. Let's break it down right quick. Let's mess around. Let's mess around 0372069699 Vrem să ne faci promisiuni electorale Let's mess around, adică Da <laughs> ai, vrem să-ți dăm cafea pentru o lună întreagă, da, ne dai și noi niște promisiuni acolo, adică trebuie să ne minți frumos. Deci cum ar trebui să sune? Dacă voi câștiga cafea pentru o lună întreagă, atunci voi... Promit să, da, sau voi, ce? Exact. Promit, la Baia Mare. Promit să nu mai dorm la prânz. <laughs> Doamne, ce, deci aș, ce aș vrea să dorm și eu la prânz în general, la n-apuc. Monica! Da, da. Neața, cum e la Baia Mare? Salutare. O, cu Ai votat? Uh, nu. N-ai votat? Nu. De ce? N-am vrut să merg, sincer. Cât Mie mi se pare. Câți ani ai tu, Monica? Eu? 30. Da. Mulți ani. Tu ești Lasă că a votat cineva de 60 ceva de ani pentru tine. Stai liniștită. Oh, okay. E perfect. Bine, data viitoare să nu se mai întâmple, te rog. Bine, Monica. Bine. Promisiune electorale pentru cafeaua asta pentru o lună, da? Da, da. Ia zine. Deci dacă voi lua cafea pentru o lună, promit salarii de 1000 de euro. Așa. <laughs> Drum, drumuri fără gropi, bineînțeles. Până aici îți dau cafea, da. Uh, pentru vreme o să fie pe trotuare spații pentru trotinetă. spații <laughs> pentru trotineta. Bun, pentru reme, da? <laughs> Bun. Uh, echipament pentru ea, să nu se lovească. Așa. <laughs> și... Da, nu mai știu. Subvenții pentru genunchiere. <laughs> Bun, foarte frumos. Bine. Uh, niște leagăne pentru oameni mari mă așteptam să ne pui. Da, mă rog, ai, ai fi putut să mai găsești și pentru mine una alta, pentru cărucioare, pentru șurubela, acolo că e obsedat cu petrecerile, Da, mă rog, hai, stai puțin și acolo. Bilete. Și bilete la ce? La UEFA. Bil... A, păi stai că se da, schimbă da. jocul. Se schimbă păi jocul. De ce ne-ați început cu asta? Stai puțin acolo, Monica, să încercăm și cu Alexandru din București, să vedem ce, ce ne promite și el. Alex? Salut, salut băieți! Neața! Uh, pentru acest concurs, dacă voi câștiga cafea pentru o lună, promit să o împart cu toată familia și cel puțin de două ori pe săptămână, timp de lună, să vin să vă fac și vouă cafea dimineața. Asta este și pagă electorală, da, domnule. Bun, păi da, dăm votul, trebuie să primim și noi ceva. Auzi, da, ce facem aici? O găleată, ceva, ne dai și nouă, un pix? Păi nu, că asta deja e mită cu găleata, cu... Am înțeles. Bun, bine, Bun. stai puțin Alex acolo și mai luăm o variantă că și imediat, Atenție, imediat după uh, această variantă vom avea și primul exit poll da, ia Ionuț, să vedem. a, nu mai e Ionuț, Ionuț nu mai e. Ionuț? Uite, vorbim cu Mielu din Suceava. Hai, Mielu. Alo, Mielule. Bună dimineața, băieți, vă ascult cu mare drag și dacă îmi dați casea pențorulă, <laughs> voi fi Fidel Radio 21 în fiecare zi. Beatrice, Bogdan și Șurubel le vor da like-uri în fiecare zi când îi văd postați pe Facebook. Iar Radio 21 îl voi face cunoscut la toți prietenii mei din Suceava. Ura! Ura! Ura! Ura! Vai, ce m-am mințit cel mai frumos. Vai! mi asta, de... Cam despre asta este vorba în, uh, în uh, campanie electorală, motiv pentru care eu propun să se ducă în Suceava cafeaua pentru Mă, tu ești politician, mă, mielule. mulțumesc, băi, vă mulțumesc foarte frumos. Da, și eu propun la fel. Uh, eu nu votez, mielene da. <laughs> Stai puțin acolo pe fir. Salut, sunt Smiley și știu că acum mă auzi doar într-o ureche. Nu ți s-a stricat radioul. Știai că folosirea căștilor pe stradă îți distrage da, da. atenția de la ce se întâmplă în jurul tău și te pune în pericol? Ascultă muzica mea într-o singură cască și rămâi în siguranță. Go Mono! Uite, acum sunt în cealaltă ureche. O campanie Radio 21. Super. Vino în magazinele Media Galaxy sau intră pe MediaGalaxy.ro și ai cea mai variată gamă de produse Electro-IT, să ai de unde alege preferatul. Acum ai reducere de 300 de lei la LED Smart TV Full HD Android Philips cu diagonală de 81 de centimetri și tastatură wireless cadou la numai 1099 de lei preț buyback la schimb cu un televizor vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse online și offline. grăbește de semaforul e roșu deja. Nu pot merge mai repede, am un cârcel. A, cârcel dureros. Am avut și eu, în special noaptea, dar în farmacie mi s-a recomandat anticârcel și am uitat de cârcei. Prin compoziția unică și ingredientele atent selecționate, anticârcel elimină crampele musculare. Anticârcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Anticârcel spune stop cârceilor. Hei, hai să-ți dau un pont. Când vrei să prepari rapid un desert sănătos și răcoritor, nu uita că vine sezonul caiselor. O tartă pufoasă cu caise proaspete se prepară ușor și va fi cu siguranță o surpriză dulce și răcoritoare pe care familia o va adora. Pentru deserturi delicioase, dar sănătoase, la Lidl ai astăzi caise la 5,55 lei pe kilogram. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Efort. Temperaturi ridicate Deshidratare Litorsal hidratează organismul, potolește eficient setea și echilibrează balanța electrolitică. Litorsal este un supliment alimentar disponibil în farmacii. Citiți cu atenție prospectul. Litorsal. Pentru hidratare completă. Am mai trecut un an și tot am schimbat acoperișul. Cât e metru pătrat? Cât să fie? Un metru lungime pe un metru lățime. Pentru dumneavoastră știu ce trebuie. Calitate, siguranță, anduranță. Reține bilca, preț bun, sistem complet pentru acoperiș, 9 metru pătrat. Și peste 10 de ani tot la fel va arăta. Bilca. Pentru detalii și oferte, intră pe bilca.ro Back, back to the music. Y'all know what time it is. Înapoi la hituri. Radio 21. învățat să scuip ca în Titanic Avem același stil în multe lucruri, chiar și în haine Ne știm din anii de liceu, bă chiar mai mult Nu mă crezi, dar tu mi-ai dat primul sărut Și tot ce a fost de spus a spus de mult Mai așteptăm doar să înceapă să vorbească papagalul nostru mult Și cred că nimeni nu te-ar cum te eu Vrem pariu, 10.000 contra unui singur leu Vai, vai, ce prostie ce flori și ciocolat Și doar promite că nu va mai fi niciodată Pe nimeni și doar pe tine te vrea Nu râde, crezi că nu ar fi așa N-ai vrea să stai din nou sub stele Să-ți povestească un Romeo cum te vede în ele Să te țină de mână, să te cuprinde din greșeală Cum te-am cuprins și eu cândva pe bancă lângă școală Vai, vai, ce prostie 18 minute Mergem la Baia Mare Acolo unde avem un nou primar Doamnelor și domnilor Felicitări românilor Un uh, domn care se află în închisoare A câștigat alegerile cu peste 70%. Deci, domnul Cătălin Cherecheș a câștigat din Pârnaie, cum se zice în română. Bine, acum, ce, ce pot să zic? Ă, uite că am vins, mă. Deci, până la urmă, dreptatea și adevărul am vins în, la Baia Mare. Băi, deci, da... a fost închis, dar asta nu-i oprește pe oameni, pe alegătorii lui să fie alături de el. Pentru deci- că înțeleg că dacă câștigi, deci e, scrie în lege. Dacă ești închis și câștigi un tur de ăsta de scrutin, se scade din pedapsă. Tate, tu dai seama că da. poți scrie cartea aia Cum am câștigat alegerile din pușcărie Tu dai seama, campanie <laughs> proastă ce au avut ea din libertate dacă el din pârnaie a reușit să câștige. Deci el, ce-a făcut? A fost din casă în casă? <laughs> păi numai și-a folosit în fiecare zi câte un telefon. Ai cu un telefon pe zi. Și a sunat la fiecare om, la Am fiecare început campania acum 8 ani ca să aibă suficiente zile să vorbească cu Omul ăsta este condamnat pentru luare de mită în formă continuată. Doamne. Da? Acum e în formă întreruptă, că de când e la Un pic nu cred că l-a mai luat de la... Acum nu mai... Am mai primit niște pachete, niște sigur. Pachete, <laughs> cu asta. Deci uh, înțeleg că sloganul lui a fost mai departe de aici n-am unde să mă duc. <laughs> și atunci lumea a zis, gata, votat. <laughs> Ce pușcărie sunt. Noi, cred că sloganul lui a fost, votați-mă și ne înțelegem noi cumva. Așa prinde. Eu sunt primarul. Știți unde mă găsiți. Hai să nu mai zicem vorbitor. Ce birou de audiențe? Birou de audiențe. Da. A făcut audiențe. Dimineața în mare fel. Wake up! La Radio 21. All the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake You think I'm crying on my own, well I ain't and I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. All the times that you made me feel small. I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something. You should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should Vine partea horror a dimineții, în care facem horoscop. Și tan, Beatrice tan, tan. este pregătită. Bună dimineața, Beatrice. Bună dimineața. Cel mai horror moment pentru Beatrice, că mereu face Bolu! Unde-i Bolu? Unde da, sodile? Vă rog frumos să omenajați pe Beatrice, pentru că azi noaptea a fost la concertul Maroon 5. A lăsat-o Adam Levine acasă. <laughs> A dus-o pe un da. cal alb. Și a fost cu tricou pe el, din păcate. Da, mă, ce-a făcut? Nu s-a dezbrăcat ăsta până la urmă, deci... Nu! No. Deci, fii atent, vorbesc cu Beatrice azi dimineață și îmi zice Beatrice, bă, ce imbecil, Ei, aveau senzație când ne-am dus pentru muzică. Păi, YouTube, a, YouTube avem și noi, bă! Noi vrem să vedem piele, tatuaje! Mamă, păi până și Tudor Chirilă se dezbrăca, mă. Păi asta zic. Păi... Mamă, Adam Levine fetelor să moară de net. Cât ai dat pe bilet? 200. Ha, ha ce mai, ce mai oh, prost investiți. 50 de lei venem eu pantalon scurt. <laughs> Bun, hai să amestecăm zodiile alea. Ce zodia, domnule, vin ăsta? Nu știu. E... Zodia... Fecioară. Fecioară e. Fecioară e? <laughs> Mai pudic, așa. <laughs> Așa, hai, să vedem. Perbec. Mm. Zice așa, după măsurătorile oficiale, prezența la tine la muncă va fi mai mare decât cea de la vot. Dar nu cu mult. <laughs> Probabil pentru că e luni, habar n-am. Hai să mai dăm o... Ia. Scorpion. Hmm? Scorpion. Așa cum reiese din ultimul exit poll, abia aștept să vină ora 6 seara ca să faci și tu un exit dor. <laughs> ce crezi că stă până la 6 șurubele? Păi... Așa. Și a treia zodie. Hai, treia. Balanță. Balanță este o perioadă tulbure și plină de schimbări. Pentru politicieni și pentru tine, dacă ai fi votat ce ai fi fost tu un cetățean bun, dar nu ești, așa că stai bine. <laughs> Dimineața în mare fel Cu Bogdan și șurubel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 Ei, e luni. Și facem scurtul zilei la Radio 21. Contra la ceea ce crede toată lumea, ziua de luni nu e chiar așa de rea. Și astăzi vă spunem de ce. Uite, lunea e mișto pentru că e clar că ai scăpat deja de vizitele boring la rude. And that's a good thing. Ai trecut prin poveștile ale interminabile ale unchiului, bunicii, sorei, fratelui, soacrei. Și ai supraviețuit. Bravo, domne! Yeah! Cine e puternic? Lunea. E ziua aia în care te apuci de toate lucrurile de care nu o să te apuci de fapt niciodată în viața asta. Te apuci de sală, te apuci de mâncat sănătos, te apuci de lăsat, de fumat, te apuci de toate chestiile astea. Lunea este ziua perfectă. Bine, nu neapărat lunea asta, dar lunea în general. Și încă o chestie. De obicei cumpărăturile le faci în weekend. Așa că luni ai frigiderul plin, ai tot ce trebuie. Cine nu stă la coadă la hipermarket azi? Eh? Cine? Cine? Tu nu stai, tu nu stai. Pentru că e luni. Și nu în ultimul rând, vină mai aproape. Dacă asculti asta acum, înseamnă că cea mai grea parte din luni a trecut deja. Aia cu ridicatul din pat. Hai, dă un premiu și să ai o săptămână frumoasă. Scurtul zilei. Oh, hell nay! Când ai propria afacere, toate drumurile tale trebuie să ducă spre succes. Iar pentru asta ai nevoie de mașina potrivită. Tu spune cât, noi spunem care. Vino la Business Weeks în perioada 9 mai-10 iunie și alegeți vehiculul comercial Ford. În plus, primești beneficii de excepție pentru afacerea ta, 1,99% dobândă și garanție extinsă. Descoperă acum pachetul complet de avantaje. Ofertă pentru persoanele juridice, detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer. Hei, Hai să-ți dau un pont. Atunci când chiar vrei să-ți impresionezi prietenii cu talentul tău culinar, caută inspirație în bucătăria franțuzească. Nu ai cum să nu-i surprinzi dacă îi vei aștepta la masă cu un chiș cu spanac și brânză de capră, alături de un dressing de muștar franțuzesc. În săptămâna franceză, la Lidl ai brânză proaspătă din lapte de capră șevretin 200 de grame la 9,99 lei și muștar franțuzesc duc de cor 200 de grame la 2,99 lei. Lidl. Merit să fii surprins! Încorporează inovația Whirlpool în bucătăria ta. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Cumpără de pe EMAG pachetul promoțional de încorporabile din cristal negru format din cuptor electric cu autocurătare hidrolitică și tăpulisante, plus plită pe gaz cu grătare din fontă la doar 1799 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG Una din trei femei are probleme cu căderea părului. Gata cu rușinea. Iată soluția. Eu, în calitate de doctor, recomand Parusan. Studiile au confirmat dublul efect al Parusan. Parusan reduce cu 30% căderea părului și accelerează creșterea firelor noi de păr. Parusan, soluția împotriva căderii părului. L-am găsit în sfârșit. Arată bine, îmi mângâie talpile de-abia aștept să fim împreună la mine în grădină. Și știi cum m-a cucerit? Cu o ofertă superbă. Lasă-te ispitită de bavajul Semelrock. Vino și tu în magazinele partenere Semelrock și cedează calităților sale la prețuri cu totul speciale. Semelrock. Passion for paving cât de important este viitorul copilului tău. Cumpără-i acum primului computer și oferă-i resurse nelimitate de cunoaștere pentru un viitor mai bun. Laptopul HP 250 G4 cu procesor Intel Celeron este disponibil acum la doar 899 de lei și 90 de bani în magazinele Altex și pe altex.ro. La magazinul Ikea te așteaptă o vară plină de surprize. La fiecare 1000 de lei cheltuiți în departamentul de mobilier și accesorii de bucătărie sau mese și scaune de sufragerie, membrii Ikea Family primesc câte un card cadou în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă între 23 mai și 17 iulie. Detalii pe Ikea.ro Ikea. Idei pentru acasă. I'm caught up in the motion, From the start. I can feel it creeping through these veins of mine. 7 de minute dimineața în mare fel la Radio 21. Știi ce vreau să fac? Ce? Vreau să ascult meteo și aș vrea să fac asta în timp ce îmi beau ceaiul. Așa că dai drumul, Bogdane. De drumă de aici, mai bun. Bun, hai să vorbim despre vreme. Începem săptămâna frumoasă cu temperaturi uh, normale pentru perioada asta. Avem o vreme instabilă, o să avem deci norări uh, averse, mai ales prin sud și prin uh, centrul țării. Maxime între 19 și 26 de grade Celsius, which is ok. În București, vreme în general instabilă, o să se noreze astăzi, o să avem și niște averse, niște fulgere pe aici colo, maximă undeva pe la 24 de grade Celsius. Vreau să fac această mențiune, înainte să trecem la sport. Este un record pentru mine, am spălat mașina joi. Și a trecut și printr-o ploaie torențială, prin Cernica pe undeva, am trecut printr-o ploaie. Este super curată, super curată super tare. Ultima dată deci când am, început cu asta. Ultima dată când am spălat mașina, a venit ploaia aia din Sahara. Și mi a făcut o maro până a doua zi n-am recunoscut, n-am știut care e în parcare. De data asta am patru zile deja, asta e a patra, deci joia, spălatul, joi, seara, vineri, sâmbătă, duminică sunt trei zile, asta e a patra zi. Dacă scap cu ea curată și astăzi, mâine arunc eu cu noroi pe ea. Păi vezi mă ce înseamnă să le ții în casă? E frumos, da, e bine. <laughs> O bagi în scară. Ai. O leg de... Am antifur de la leg Legată de, <laughs> de calorifere. Exact. Bine, cât mai vorbesc băieții ăștia doi despre mașini curate și necurate, am să vă spun eu din sport că s-au întâmplat foarte multe lucruri în acest weekend. Câteva. Cătălina Ponor a cucerit două medalii de bronz la campionatul european de gimnastică. E bun de la Berna. La Be- Berna și la Sol. <laughs> Păi bine, domnișoară Cătălina, așa ne-a fost nouă înțelegerea la bârnă și la sol. Păi nu, domnule, un aur. Păi e așa greu, pe bune. Eu zic să ne mulțumim cu ce mai putem în ziua de astăzi. <laughs> Marele boxer Casus Clay a încetat din viață în weekend, cunoscut și ca Muhammad Ali. Cum da, era? Eu, da? toată lumea știe ca Muhammad Ali, cred că era invers. Deci, Marele Muhammad Ali cunoscut și ca Cassius Clay. Depinde în ce perioadă te-ai născut. Cum era citatul din el? Be Light like a feather, no, fly, sting like, like a, a bee. Da. Fly like a butterfly, sting like a bee, da? Exact. Așa. Djokovic a luat în premieră titlul la Roland Garros după ce l am vins în patru seturi pe săracul de Andy Murray. A Băi. devenit astfel al treilea om din istorie care a luat toate cele patru turnee de Grand Slam în același timp, adică într-un an. Pe bune, n-a, însă n-a, n-a câștigat N-avea Roland Garros, nu. Deci am crezut că a câștigat toate astea de vreo 10 ori și joacă de plictiseală. Nu, nu? <laughs> Stai că mai Acum are. Acum au să ce de plin. S-a plictisit de UI și vine la Roland Garros. <laughs> la fete Garbine Mugurusa. De 22 de ani are fetița asta, da? Am vins-o pe Serena Williams în finală. Nu, no, aproape că e ilegală. Bravo! <laughs> Iar România a învins Georgia într-un meci amical da. pe arena națională, Știu. unde au fost acești doi băieți colegii mei. Foarte da. frumos. A fost bine? A fost foarte frumos. Am avut uh, parcare sub stadion și am trecut cu mașina pe lângă fanionul de corner. Era să-l și luăm cu spatele. Vorbesc serios. Că vă luați galben la... <laughs> Dimineața în mare fel la Radio 21. Ladies, let your hair down, let your hair down. We's about to get down. Oh my, oh my, oh my God. This girl straight and this girl not. Tipsy off that piece of rock, like. Ching a lang lang, ching a lang a lang lang. so tight I can see loose change. Do your thing, thing, girl, do that thing, like. Get ugly. Diddly, diddly, diddly, diddly. Diddly, diddly, diddly, diddly. Diddly, diddly, diddly, diddly get ugly. Damn, that's ugly. Bruh. get ugly. Get ugly. You're too sexy to me. You're too sexy to me. So sexy. Damn, that's ugly. I'm undercover free, so ain't none with trouble. Baby, I'ma take some only cause I love you. People all around the world. Motherfucker. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. 7 și 43 de minute. Hai că a fost weekend, hai că avem povești drăguțe din weekend și vă așteptăm și pe voi la 0372069699 să ne spuneți uh, ce ați făcut uh, Cine începe? Astea. Cine începe dintre noi, că suntem toți... Hai că ești activat, zine ce ai făcut în weekend. serios? Da. Da. Bine, hai să încep cu... Am trei lucruri. Da. Vi le zic de acum și le iau pe rând. După aceea am uh, centru vechi. Să pui și meciul aici. Mm, Vorbește tu despre meci dacă vrei. Bine. Am centru vechi, am uh, grădina botanică și am Maroon 5. Trei lucruri. Bun. Ceva... Bun, cu ce încep? Cu centru vechi, da? În centru vechi. Am fost, m-am întâlnit cu niște prieteni, am stat la trei beri fără alcool, Mamă, ce frumos, băi, de zici că te îmbeți. Îmi <laughs> bei fără alcool așa multe, zici, mamă, ce am băut trei beri fără alcool, hai să mergem acasă. Dar înainte de asta vreau să mănânc un ghiros. Zic, hai să mergem până la ghiros. Bă, în Ghesuial, în centru vechi, în București, cum n-ai mai văzut, mă gândeam, bă, pentru străini este senzațional locul ăsta, este o, o oază de petreceri. Și mă uit în geam, în geamul clubului din stânga. Bă, fată dezbrăcat. Cred că avea un petic de, de ceva pe păi ea atât. O lipie. Toată stătea cu... <laughs> Exact. Stătea cu spatele așa la geamul ăla, parcă spunea din picioare, veniți aici, veniți aici. Mă uit în dreapta, altă fată dezbrăcată. Merg încă două cluburi mai în față, pe dreapta, altă fată dezbrăcată cu fața de data asta. Și mă gândesc, zic, bă, dar cum e la noi, mă? Deci, ce-ar fi zis oamenii care stăteau în casele alea acum 100 de ani? Că acolo poate era un atelier de pălării. <laughs> nu mai poartă nimeni pălării în anul ăsta. La noi e marketing acolo. Veniți, intrați la ai, noi în club. Ai, asta se numește că ai îmbătrânit. La noi ai. în club se bea până la fund. În continuu. Deci <laughs> este incredibil. Așa, grădina botanică. Am fost ieri. Foarte frumos. Am văzut că există trandafiri samba, trandafiri rumba am văzut o grămadă de flori foarte mișto, avem, să știți, pădure tropicală, într-o seră, cei drept, dar pădure tropicală. Mini pădure. La grădina botanică. Și uh, ce, a, ce am făcut acolo a fost să ascult discuțiile oamenilor. O doamnă lângă mine, mai în zice așa. Vorbea cu plantele. Vorbea cu o, o altă doamnă și zice, cartea asta pe care o citesc eu acum, zice în felul următor. Soarta ne duce de mână să ne găsim fericirea. Și ajungem într-o grădină de trandafiri și soarta ne spune Nu sta să miroși trandafiri, că mai avem timp. Ne mai întoarcem pe aici. Înțelegi? Și lângă doamnele astea care discută despre soartă și cărți, un băiat cu un tricou pe care scrie Am ales să fac asta, altceva n-a fost Și pe spate scrie și vreau să fac bani din asta Altfel n-a rost Și zic, bă, fi concert BG Mafia Așa, și trei ca să termin, mamă, și am... Deci berea fără alcool chiar la, la amețit pe ăsta Am acaparat-o, dar vreau să-mi povestesc weekendul foarte mult Trei, uh, la Maroon 5 pe străduțele laterale erau băieții care parcau mașinile Bă, deci era imperiul lor, frate nu puteai să intri pe străduța aia fără să-ți facă Sunt băiatul la care sem. fac și băieții cu parcarea, nu știi? Exact, frate, și să certau între ei, ăsta era locul meu, Păi ăsta era locul meu și eu eram acolo, ăsta e locul ADP-ului, frate. <laughs> Și ai luat, ai luat o palmă? Sau? Nu, am, am zis-o în gând, îți dai seama. <laughs> Să nu am voce ferestă Crezi că am zis cu voce tare. Foarte bine. Păi și acum, ce, ah! cum, ar, cum ar veni acum, povesteam noi. Păi mai are cineva timp să povestească ceva din weekend. Eu sper că v-a plăcut ce am povestit eu. 0372069699 Sunați-ne, ascultăm o piesă și o să revenim la povești de asta de weekend. <clears throat> Pentru că ce a făcut Ionuț în weekend este incredibil, este de-a dreptul șocant este, credeți-mă, în viața voastră nu v-ați fi gândit că Ionuț ar fi capabil să facă așa ceva și înțeleg că i-a și ieșit. Exact ce a făcut aflați imediat. O tu erai unul dintre băieții cu parcările. Stranded, reaching out I call your name but you're not around say your name, but you're not around. nobody by my side știu despre voi, dar nu mai pot. Deci ardere, nerăbdare să aflu ce a făcut Ionuț șocant în weekend. Hai mă, zine, Deci, hai, uh, hai, hai. în minunata zi de sâmbătă am ajutat, am fost asistent cu afist, am ajutat la vopsirea prietenei mele și a făcut niște ombre ce În caz că ombre nu sunt... Sunt oameni în spaniolă, da. dar aici vorbim despre... Înseamnă bărbat. Bărbat, așa, pardon. <laughs> Uh, vorbim despre niște șuvi... Nu nici neapărat șuvițe. Practic să te vopsești de la jumate în jos. Deci ai ajutat așa. la crearea unor ombre? Da. de- vopsit în degrade iubita? Da. Dăm voie. Bravo. Dăm voie. Bravo, bravo, domnule. Bravo. Bravo și dăm, dăm, strângem mâna. Da, strângem da, mâna. uite, bravo. Boftim, bravo, domnule. Boftim și aici. Ce uh, strângere, Asta, stai, să am niște sfaturi pentru voi dacă vreodată o să vreți să vopsiți Te rog, sau mult. să ajutați la vopsitul uh, prietenilor. Uh, nu încercați să fiți amuzanți, nu e o perioadă propice <laughs> pentru glume. Gen când s-a terminat acolo toată treaba, să a uscat pe părți pentru cum a ieșit. Și eu m-am uitat așa și am zis, poți să zici că te-ai coafat la coaforul din sat. Da. Nu s-a plâns. Nu, pe plâns. aproape pe semi plâns, Aoleo. nu pot să cred. Așa urât E țărănesc, nu? E? Urât? Zic că am glumit, e o glumă, toac, s-a dus, pun oglinda, aolo, ce mi-am făcut? Sunt sensibile, nu? Era o șuviță un pic mai deschisă și am zis, uite, zici că ești aia din X-Men. Aolo, nu! nu mai spune ce ai făcut, trebuie să stau trei săptămâni până mă revopsesc. Zic, nu ai glumesc, chiar e, e ok, foarte Doamne. frumos să știi. Bă, deci fără glume, gata, ține minte să nu. Deci asta este este un sfat fără glume și să puneți ceasul la bine, să nu Asta e. că de la ombre la chelie e un pas foarte mic. Ai fost la vot în Asta e, Am da. fost și la vot duminică. Și uh, Șurubel a fost la vot. Și eu am fost la vot și... Și eu am fost la vot, da. Perfect. Am ajuns pe la ora 2 și un pic și domnul care era acolo, în primul rând m-a întrebat ceva de ochelari, nu știu ce marcă păi, ochelari, pe care de ochelari, da. da? Și după aia mi-a zis, bă, în sfârșit, primul tânăr Zic, domne, n-are zis, bre, stai cu minte, stai și blând ca în 50 de ani, dar <laughs> m-am păstrat bine. <laughs> Doamne, n-are cum, că e ora 3. Sunt primul tânăr care a votat în circumscripția asta, da. Felicitări, zic. Din păcate, Super, și premiu, îți dai seama. Din păcate așa a fost. Uh, pot să zic și eu pe scurt ce am făcut în weekend, să luăm și un telefon. Eu am fost la ferma animalelor uh, undeva în Cernica cu aia mică, cu alea mici de fapt, și cu nevasta și cu fetița. Băi, foarte frumos. Între altele i-am arătat lui fimea cum miroase un ponei. Frumos, și, <laughs> bravo. Uh, m-a fraierit o capră deci există niște paharuțe de astea de mâncare, dai 2 lei la intrare să cumperi un paharel de mâncare, sunt niște batoane, ceva, mă rog. Și le dai căprioarelor acolo și animalelor, știi? Și m-am dus, am dat, uite tati cum mănâncă o căprioară, uite cum mănâncă, am pus paharul pe marginea aia de lemn, a luat căprioara și am fipt colți în pahar, gata, le-a dat voleu pe toate, a lăsat paharul pe teșghe și uite la mine cu față de aia, gen. Hai mai Bă, tu crezi că e prima dată când vine lumea cu paharul la mine, mă, L-a dat șat, frate. Șat l-a dat, pe gât pe tot. Aia mică era siderată, nu înțelegea tati, ce, e normal? Uite, că... tati, așa în țara da, <laughs> Uite, așa exact. se face. Uite, astea sunt partidele, tati. <laughs> Paharul ăsta e viața, e salariul tău. <laughs> Da. Bun, hai 0372069699. de tot și un telefon. Uite, Laura de la radio cu noi. Neața, Laura. Neața, băieți. Ce ai făcut în weekend? Eu uh, multe am făcut, printre altele am fost la mețul Luta Călăraș Oho! Vreau să vă zic că ce-am trăit eu acolo, cred că ne-ați trăit nici voi pe Arena Națională. Ia! Deci, galerie ca Utei nu cred că mai are vreo echipă din România. Deci Uta cu călăraș, ai zis. Da. Cât s-a terminat meciul? 4 la 1 pentru Uta. Tot Iau. bătrână, doamna e da, tot bătrână? Da, e o bătrână, dar e foarte în formă. <laughs> Hai, cântă da, și nouă ceva de pe stadion. Da, se ține. E, nu mai pot, credeți-vă că nu mai pot. <laughs> Nu mai permite gâtul. Dar uh, vreau să vă zic că așa atmosferă n-am mai văzut de vreo 4 ani pe stadion. Trăiască Uta. A fost genial. Trăiască și să promoveze în Liga 1. Întrebarea, întrebarea pe care o punem tuturor, uh, Laura, ai fost la vot? am fost și la vot, da. Bravo, atât. Restul mai contează. Felicitări că ai fost exact. la vot. Exact. Bine, te pupăm! <laughs> eu, Mulțumim că ne-ai sunat, Laura Papa, și să ai o săptămână frumoasă. E 7.55, la fix vin din nou știrile. Neața! Ce zici, facem lista finală de vacanță? Haide, începe tu. Mm, păi, ne trebuie un troller pentru haine. Ne-ar cam trebui două. O geantă mai mică pentru costumele de baie și cremele de protecție mm, solară. Și neapărat una mai ușor de cărat pentru accesoriile de cățăra. O minge de baie. Indiferent unde vei face mișcare, pasiunea pentru sport începe la OMV. Descoperă noua colecție Lotto Diamond cu discounturi de până la 70%. Promoția este valabilă între 15 mai și 7 august. OMV. We care more. Rubrica de sănătate dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există Septoral, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compuși și sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă, fără egal. EMAG și Beko te ajută să-ți echipezi casa în mod ingenios. Intră acum pe EMAG și profită de până la 30% reducere la electrocasnicele mari Arctic și Beko din promoție. Alege mașină de spălat rufe Beko 7 kg, 1000 rotații pe minut, clasă A+, și 5 ani garanție la doar 899 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Vino acum în rețeaua Telecom pentru experiențe uimitoare pe internet. Ești mereu conectat cu prietenii apropiați, chiar și atunci când vă despart mii de kilometri. Și nu pierzi niciun moment care contează cu adevărat, pentru că acum avem 96% acoperire serviciu 4G pentru populația din orașele României. Încearcă acum noua experiență 4G. Telecom. Experiențe împreună. Nu ai încă un computer al tău? Cumpărăți acum primul PC pentru posibilități nelimitate. Laptopul Lenovo B5080 cu procesor Intel Core i3 și unitate de stocare de tip SSD este disponibil la doar 1399 de lei și 90 de bani doar în magazinele Flanco și pe flanco.ro. o viață sănătoasă. Consumați zilnic fructe și legume. Excuse me, attention everyone! Chiturile pe care o să le fredonezi mâine! DJ, I want you to turn it up. Let's go!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 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old.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 once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold or oh, will I have a lot of children who can go? was seven years old. Stație de distracție 21 Este ora 8 și un minut avem știri la Radio 21 cu Alexandra Gavrilă, dar stai puțin până atunci zici. Stai să-și uh, face partitura. Gata, gata, sunt gata. Știi cum mari muzicieni își pun partitura pe un stativ? Așa Alexandra Gavrilă folosește biscuiții mei ca să-și prindă cumva știrile pe <laughs> un stativ. stativul de la microfon. Deci a pus practic și ea pe stativ. Da, dar și eu dacă am nevoie de biscuiți acum, acum Altă, îmi iau. După ce termin. îmi iau după sport. Da. Sau după meteo. Hai că mi-au după, după sport, meteo. Bine. Îi dirigezi tu știrile? Da. Rubele faci, da? Hai. Știri la Radio 21 cu Alexandra Gavrilă. Te ascultăm. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Averse, tunete, fulgere și vânt puternic așteptăm la munte astăzi, dar și în sudul, sud-estul și în centrul țării. În regiunile pe care nu le-am menționat, vremea va fi plăcută și doar izolat e posibil să plouă. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade. În București se anunță o vreme instabilă stabilă. Va fi nevoie de umbrele. Maxima urcă la 24 de grade, acum sunt 19 grade în capitală. Mergem momentan în țară pentru rezultate parțiale sau deocamdată pentru numărători paralele ale partidelor. Emil Boc a obținut încă un mandat de primar al orașului Cluj-Napoca. Ar fi obținut 69% dintre voturi, arată exit polul IRES publicat de Digi24. Primele rezultate parțiale vor fi prezentate la Cluj în această dimineață la ora 10. În Maramureș, Cătălin Cherecheș a fost reales în funcția de primar al municipiului Baia Mare cu peste 70% dintre voturi, deși se află în arest la penitenciarul de maximă siguranță, Gherla. Așa arată datele numărătorii paralele realizate de Coaliția pentru Baia Mare, formațiune din partea căreia a candidat acesta. Cherecheș se află în arest din 27 aprilie și a fost trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată. Acuzată de fapte de corupție, Lia Olguța Vasilescu a câștigat un nou mandat de primar al Craiovei. Socialdemocrații au început numărătoarea paralelă imediat după ce s-au închis cu urnele de vot. Râmnicu Vâlcea, ales un primar condamnat în trecut pentru fapte de corupție, Mircea Gutău, a câștigat al treilea mandat de primar cu peste 45% potrivit numărătorii paralele făcute de partide. În Constanța au fost primele alegeri care nu au fost dominate de Radu Mazăre, dar a fost un scrutin dominat de dezinteres. Mulți au preferat să meargă la plajă și să nu le acorde atenție politicienilor. Decebal Făgădău este noul primar al municipiului Constanța Constanța pentru următorii patru ani, potrivit numărătorii paralele a Partidului Social-Democrat. Primarul în funcție, George Scripcaru de la PNL, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită și abuz în serviciu, a câștigat un al patrulea mandat de primar al municipiului Brașov. Mergem acum și în Moldova, la Iași, Mihai Chirica, viceprimar cu atribuții de primar, candidat PSD, a câștigat primăria cu peste 46%. 8 și 4 minute, gata știrile, vă las cu Bogdan Ionuț și Șurubel la dimineața în mare fel. Mulțumim frumos, Alexandra. Șrubel, poți să-ți iei biscuiții acum. Gata. <laughs> Mulțumesc frumos. Aruncă și mie un ceafa de la. Deci în ea și avem... Uh... <laughs> Avem un primar care este trimis în uh, instanță? Avem uh, multe în, uh, orașe nu, din țară. Nu, în, Iași, în Brașov. În Brașov. În Brașov, acolo am fost. Râmnicu, Vâlcea. Frumos. Craiova. Cum a fost campania asta electorală prin toate colțurile țării și care sunt cele mai fani slogane pe care le-am găsit? O să vă spunem în câteva minute, că e Cred că e una dintre cele mai amuzante campanii Doamne, electorale. Doamne, cât de tari sunt! Deci îmi rămâne în cap una singură, vă dau acum și restul mai târziu, da? Uh, zice așa, așa e bine să ne ajutăm unii pe mine. <laughs> Asta e foarte bună. Dar rimează, frate! Foarte bun, 8 și 5 minute, rămâi pe Radio 21. I've seen you all that keep watching You got me thinking about this damn thing I still care. And after all these years I've wasted, I could wait more. You said I'm crazy. In my soul. I've seen you over there, keep watching. You got me thinking about the dance. I still can Radio 21 este 8 și 9 minute, bună dimineața! Am zis că dăm o tură prin campaniile electorale cele mai tari din țara asta. Există un nene pe care îl cheamă Titus Jambon. Nu știu dacă există neapărat în realitate. Nu dar, există în realitate. Dar pe net a circulat un clip de campanie pentru Titus Jambon. Care, cum suna clipul ăsta? Păi uite, cam așa... Sunteți pregătiți? Mas cu jambon. E un pic jazz îmi place jambon. Titus jambon, hai împreună să susținem un nou Titus jambon, orașul nostru vrem să fie beton. <laughs> Yeah. Semafoare corelate fete în toalete În parcuri parfumate de un primar perseverent Nu mai simți nici gropile din fotoliul din odaie Trolei și tramvai Nu o să mai mira să oaie Trolei fac la oră fixă de trei ori pe zi Pentru noi este o miză să ajungi acasă la copii Ce-am promis noi încă facem și o să facem preț de o viață Viața care va dovina subțire ca o ață Subțire ca o ață Cine semnează asta? Că e o parodie, sigur Formația ceremonial 2000 Hai împreună să susținem toată Și voi, și voi Titus Jambon nostru vrem să fie pe toți că și Michael Jackson l-a susținut la un moment dat Da? Da, când cânta el, nu știi, șambona! Bă, reclamă mascată, plasare de produse Ok, bun, asta a fost o parodie, dar hai să trecem la candidații adevărați Pe bune, la niște campanii făcute și pentru care s-au dat bani, înțelegi? Deci, deci flyere pe care scriau niște mesaje... Mie mi-a plăcut de omul ăsta de la PML, <laughs> Partidul Mișcarea Liberală din sectorul 4, din sectorul 4 Ovidiu Zară. Așa. O zară, două zare, <laughs> care are următorul slogan. Ți-au promis, te-au mințit, te-au furat. Radei! Și el cu o răzătoare din ea de cașcaval. Deci da. este o poză cu un nene care are o răzătoare, înțelegeți? Asta e afiș electoral frate! Uite, uh, mai e un nene care a scris așa, singurul mod de a realiza lucruri minunate este să iubești ceea ce faci. Și după aia închide ghilimelele și scrie jos, Steve Jobs. <laughs> și o poză cu el, și o poză cu el care, sincer, seamănă... E helancă, el e helancă. Seamănă un pic cu Steve Jobs. da. Mi-a plăcut foarte mult de Cristian Petrescu, președintele Mișcării Populare București, care a candidat la primăria sectorului 3 și pe net a pus un clip care, stați așa să-i dau play, suna cam așa. PC, PC, Chiamalo qua pe PC! Dacă vrei să scapi sectorul 3 de Robert Negoiță, cheamă-l pe Cristi. Cristi Petrescu. Bă, ce stai? Cristi! Eu, eu numai pentru asta aș da un premiu de originalitate. Cristi! Pentru... Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Și au făcut un site. Cheamal pe Cristi într-un cheamă al pe Cristi Bă, deci eu am văzut, am intrat pe site-ul ăla și la un moment dat e un filmuleț cu Nea Popa din La Bloc, dacă mai țineți minte pe Nea Popa din La Bloc, care iese din scala unui bloc și zice, da, mult a mai venit întreținerea și la un moment dat se uită așa și zice, Cristi! Și vine Cristi care îi explică cum să facă să plătească mai puțin. E fanilor de tot. Da, sau, mișto, vezi, urmează și ei trendurile astea din online, doar că au un mic lag. O să trească să explicăm politicienilor ce alag. Hai să, hai să mai facem așa în honorable mentions, cum ar veni. Nicolae State, primar, așa e bine, să ne ajutăm unii pe mine. Pe mine. Asta câștigă, da. Mie îmi place foarte mult de Partidul pentru Arge și Moșcel cu doamna Culcuș Argentina, care <laughs> are următorul slogan. Mioveni, numele tău e Argentina! <laughs> Discount Days în magazinele Flanco și pe flanco.ro cu reduceri la mii de produse. Aspirator cu sac Heiner cu filtru HEPA și capacitate colectare 4 litri este acum 230,99 lei sau 20 de lei pe lună în 12 rate fără dobândă prin credit bere de finanț. Simplu și rapid. Doar până pe 11 iunie. Flanco. Ce zici, facem lista finală de vacanță? Haide, începe tu. Mm, păi, ne trebuie un troller pentru haine. Ne-ar cam trebui două. O geantă mai mică pentru costumele de baie și cremele de protecție mm, solară. Și neapărat una mai ușor de cărat pentru accesoriile de cățărac. O minge de baie. Indiferent unde vei face mișcare, pasiunea pentru sport începe la OMV. Descoperă noua colecție Lotto Diamond cu discounturi de până la 70%. Promoția este valabilă între 15 mai și 7 august. OMV. We care more. Hei, hai să-ți dau un punct. Când vrei să prepari rapid un desert sănătos și răcoritor, nu uita că vine sezonul caiselor. O tartă pufoasă cu caise proaspete se prepară ușor și va fi cu siguranță o surpriză dulce și răcoritoare pe care familia o va adora. Pentru deserturi delicioase, dar sănătoase, la Lidl ai astăzi caise la 5,55 lei pe kilogram. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Încorporează inovația Whirlpool în bucătăria ta. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Cumpără de pe EMAG pachetul promoțional de încorporabile din cristal negru format din cuptor electric cu autocurătare hidrolitică și tăf culisante, plus plită pe gaz cu grătare din fontă la doar 1799 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG.

frumos, gălăgia, gălăgia aici în studio Că avem un moment important Treceți la locurile voastre, doamnelor și domnilor Urmează piesa pe simțite Pentru că, după cum v-ați obișnuit La noi la 21, la dimineața în mare fel Venim în general cu o melodie care vă schimbă starea O melodie care vă face să vă simțiți un pic mai bine la serviciu da. O melodie care e plină de sentiment, de zvâc, de energie da. Exact! Da. Astăzi melodia vine de la Mr. Probs Un băiat pe care îl cunoașteți El a cântat melodia pe care ați auzit-o de atâtea ori la 21. Dar ceea ce se întâmplă astăzi este mult mai soulful. Înțelegi? Ați, ați, ați prins cuvântul ăsta? Este mult mai soulful, este mult mai plin de suflet. Înțelegi? Este o piesă care practic vine în întâmpinarea oamenilor care iubesc frumosul. Se numește Fine Ass Mess. <laughs> yeah! <laughs> Mulțumesc pentru uralele de complezență, mă simt ca într-un partid câștigător. Astăzi, la 21, Mr. Probs, Finance Mess, piesa pe simțite. <laughs> O să te simți mai bine? Bucură-te de ea! Shut up and listen for a minute It's time to clean all these closets out

pe simțite de astăzi se numește Fine Ass Mess. O găsiți postată pe Facebook 21 sau cu Beatrice. Mulțumim, Beatrice. Ți-a plăcut piesa Beatrice, dacă tot uh, ai postat-o? Și videoclipul! Da, mm. foarte drăguță. Sper să facă uh, cât mai multe. Videoclipul este... Și poate intră și în playlist 21. Videoclipul este cu o bandită. Îmi place cuvântul ăsta, bandita. <laughs> O bandită. Este o, da, o fată Bine. care iese din uh, legi. Este ora! 8 și 23 de minute și de acum ai la dispoziție fix 10 minute să dai SMS la 1721 cu textul Panica 21 să te înscrii la concurs. Puțin mai târziu avem de dat 100 de euro. Dacă softul te alege, intri în direct, îți păstrezi calmul și pasezi panica înainte să expire timpul. Poți să te înscrii, nu uita și pe radio21.ro Dimineața în mare fel! Wake up! La Radio 21! Dacă tot am intrat în febra asta a alegerilor uh, locale de data asta, nu prezidențiale, uh, ne-am gândit ca astăzi uh, să ne prezentăm și noi, uh, așa, ca doi candidați ce am fi, programul și să vedem cine ar vota cu programul nostru. Da, astăzi mai facem încă un tur de scurtin, practic da. alegerile noastre. Hai să facem frumos, cum au făcut și la TV în campanie. studioul 6 al radiodifuzunii 21 <laughs> avem dezbatere electorală onestă. Bun. Hai să vedem. Domnule Bogdan Ciudoiu, aveți cuvântul, sunteți primul care își prezintă programa. Doamne, cât am așteptat momentul ăsta. Mulțumesc frumos, sunt în, în direct, da? Da. Mă aude toată lumea, mă vede toată lumea. Doamnelor și domnilor, eu, dacă devin primar general al uh, capitalei, introduc ajutorul de șpagă, doamnelor și domnilor, vă rog. Mulțumesc frumos! Ajutorul de șpagă um, automat ar crește nivelul de trai al românului. Gândește-te, n-ai mai avea nicio problemă cu locul de parcare, cu tratamentul în spital, cu notele la examen. Votați ajutorul de șpagă. Nu! Îmi cer drepturile. În primul rând, bună seara dumneavoastră, dragi uh, moderatori, dar bună seara și a telespectatorilor dumneavoastră. Și invitațiilor. Și invitațiilor dumneavoastră și rudelor invitațiilor dumneavoastră și uh, fraților... Uh, rudelor. Rudelor și celor care nu ne urmăresc în seara asta. Bună seara! Sunt uh, candidatul Șurubel la președinția radioului și mi-aș dori să înțelegeți un singur lucru. Dacă eu voi ajunge într-o funcție importantă. Eu candidez la primăria generală și candidez la președințiala Atunci voi face în felul următor. Acest oraș în care trăim va deveni o discotecă. Înțelegeți? Lumini disco în tot orașul. Vreau ca atunci când ieși pe stradă să simți că ești într-un festival. Vreau să-ți pui cortul în cișmigiu și să mai pleci acasă doar ca să-ți iei haine curate din mașina de spălat. Nu știu cine și-a haine curate din mașina de spălat, dar nu contează. Vreau să fie concerte peste concerte, înțelegi? cum să bateți propunerea mea, domnule candidat. Oricât de mult v-aș respecta, studenților și elevilor le-aș da ajutor de șpagă în funcție de câte examene au în anul de studii. Aoleu. Vă rog frumos, luați-o pe asta. <laughs> Cum vine asta? Înțeleg, înțeleg totuși, dar eu aș face baruri în stațiile de autobuz. <laughs> Cum puteți să bateți asta, domnule? Vă dați seama că ar fi în, ar fi în stație de autobuz concerte de acum încolo. Adică am avea DJ mari care vin să... DJ da David dieta de exemplu, în stația de la Lujerului, de 41. Stația asta de tramvai. Este planul al tău cu Reate Bar? Reate schimb. Bar, exact. Reate Barul. Șurubel. Am fost la Marcos Schulz. Unde a pus muzica? La Petrache Poenaru. Șmeche. Exact. Dacă votează lumea cu mine, o să rămână lumea cu mai mulți bani în buzunar lunar pentru lăutari. Nu mai trebuie să plătească șpagă, atenție, ajutor pentru șpagă. Tu ești omul care trimite România la lăutari. Șurubel? Votați cu acest Bogdan Ciudoiu dacă vă place Hanul! Fii atent! în momentul în care tot orașul va fi o discotecă, ți-am zis, tâlpii sunt uh, numai uh, lumini disco, practic o să ai battle of dance între cartiere, o să ai trupe de dans care se bat între militari și crângași, Gata. între Pantelimon Gata. și Sălăjan. A expirat timpul, ne-am prezentat uh, proiectele, da? 0372069699. Este un scrutin deosebit de important pentru oraș și pentru țară. În câteva minute luăm voturile, Doamne ajută! Dimineața în mare fel. Awesome! La Radio 21. Arzând te de el, de altul de băiat Care cu și prin tine a devenit bărbat Și acum e liber în largul lui tu spargi oglinzi să n-ai reflex în față nimănui Și nici nu vrei să ai Pentru că dacă ai vrea S-ar fi creat un râu Și tu l-ai inversat Pe un mal ești tu Pe altul lumea lui Care există doar în mintea ta Uitat în mintea lui Și mai am aminti el încearcă să aprindă în mine tot ce i deja Și nu o să mai poată să ardă Pacele tale îmi fac tatu S-o piele îmi schimbă sângele în vene Și-aș vrea să îmbătrânim în doi Acele tale îmi fac tatu S-o piele îmi schimbă sângele în vene Și-aș vrea să îmbătrânim în doi Vină, e greu să împarți la doi Toți în tine eu înșir pe voi Noi ambii strag Duri unul cu altul Cu străinii moi Goi În lumina zilei fără secrete Ne cunoaștem prea bine să știi Nu-ți fie frică, ține-te de mine Îți promit să nu te las, fie rău sau bine Și mai am aminti El încearcă să aprindă mine Tot ce i deja Și nu o să mai poată să ardă tale Îmi fac tatu S-o piele Îmi schimbă sângele în vene Și aș vrea să mă trânim în doi Grijile tale îmi fac dator Să o piele îmi schimbă sângele în vene Și-aș vrea să mă trăim în doi Și îți doresc, de fapt nu, eu nu-ți doresc Să fii în locul meu, să simt ce simt acum cât te privesc Și să te rușinezi aflând cât tare te iubesc Fără interes, dar cu fantezii Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți noi doi Și în singur pat, ascunși de lume pe bune Cu toate că mă împun și te vreau pe tine lume. Acele tale îmi fac tatu S-o piele îmi schimbă sângele în vene Și aș vrea să îmbătrânim în doi Acele tale îmi fac tatu S-o piele îmi schimbă sângele în vene Și aș vrea să îmbătrânim în doi Acele tale îmi fac melanjele în Și aș vrea să mă în doi Acele tale îmi fac S-o piele îmi schimbă sângele în Și aș vrea să mă în doi 8 și 31 de minute și la dimineața în mare fel ne-am calmat, ne-am liniștit puțin. Da, <clears throat> dar poate tu. Este un tur de scrutin foarte important, ziceam. Deci eu dacă aș fi primar general al Bucureștiului, aș institui pentru oameni ajutorul de șpagă la salariu. Nu asta, este, că... asta e programa mea. Ești Eu, primul om pe care l-am auzit că ar face asta. Și Rubel, pe de altă parte, dacă ar deveni, uh, ce, ce zici mă, primar general al capitalei, președintele radioului în lumea asta, ce vrei tu, ar transforma orașul București în orașul disco. Adică l-ar lumina noaptea. Ar fi o petrecere continuă. Ar pune stroboscop autobuzelor, ca să înțelegeți, în loc de faruri, da? Și baruri în stațiile de autobuz, în care ar opri autobuzele de la Rea... RATB ar avea veste Reate luminoase. Bar. Reate bar. Ar nu. avea veste luminoase cu LED-uri. Și ar putea să-i zbucnească oricând într-un spectacol din ăsta pentru adulți, să scoată așa pantaloni. Bun, 0372 069 699 pe cine votați, asta e. Adică vrem și noi un vot, atâta, vrem un vot de la dumneavoastră. <clears throat> Dați-ne, puneți-ne ștampila votat și vedem la final cine câștigă acest tur de scutin. Deci de ce ai vrea tu să faci chestia asta, să, da, să legalizezi paga sau nu, ce? Nu legalizezi, mă ajut omul mă, să nu mai dea din salariu, mă, gândește-te că nivelul de trai, dacă eu dau omului ajutor de șpagă, lui crește nivelul de trai și automat are bani să petreacă. Ai înțeles? Ăștia, oamenii, dacă nu ar uh, beneficia de ajutor de șpagă, n-ar avea bani să dea șpagă ca să stea în stația de autobuz unde pune Marcus Schulz. Eu sunt de acord cu tine, dar uh, tu ce vrei să dai practic? Bani în plus la salariu sau dai un cupon pe care scrie șpagă și eu mă duc cu el la doctor și îl dau doctorului și doctorul să duce și îl preschimbă în bani? Asta e grija ta, cum fac eu, cum implementez eu? <laughs> nu știu, mă interesează Începe cumva programa ta, domnule. Bun, deci dau șpagă, nu mai contează. Dau banii de șpagă ca omul să nu mai simtă din salariu această presiune aș păgi. Nu mă supăra că poate dau și ajutor de comision la rate bancare. Stai puțin, că mă activez acum așa. Yeah. 0372069699. Aș vota și eu, băi, cu voi, dar sincer, mi-e așa lene chiar. Am Ia de ți lene. astea aici, cred că o să stau acasă. Nu, nu mai ești la, vot. la votul ăsta, nu. George! Alo? Bună dimineața! Bună dimineața! Am George, păi, eu... Ia zi. Mie îmi vine să te votez pe tine, Bogdan, dar încă n-am primit nicio pomană electorală. Oh, vezi? Dacă n-ai dat o găleată? Păi găleată vreau ceva. Ce-ți dorești? Uite, avem aici, mai avem o jumătate de banană, dacă vrei, un biscuite. O găleată cu muzică. <laughs> o găleată de hituri, da, de tine, George. Auzi, da, da, ajutor pentru motorina pierdută în trafic când stai dimineața în București, nu se pune sau? Ne discutăm, tu votează-mă și o rezolvăm da, noi. Vot te-am votat, gata. Perfect, A, da, asta este. Mersi bine. frumos. Am 1 uh, la 0 conform estimărilor oficiale. Este 1 la 0. S-a cumpărat un vot. Mergem la Gabi. Bună dimineața, Gabi. Bună dimineața. Bună, Ce Gabi. Neața. Uh, bătăți cu ah. Mi se pare normal, Gabi, tu ești o fată care petrece, ești o fată care știe ce înseamnă viața, nu o lași să treacă pe lângă tine, nu așa? Da, normal. Despre asta e vorba în viață. Doamne, ai votat cu un oraș. Asta ne trebuie nou oraș disco. Oh, normal, normal. O păi zi bună. Te pupa, mulțumesc Băi, frumos. după cum zice și vorba aia veche din bătrân, Pante limonul petrece toată noaptea. Înțelegi? Asta e, nu, asta e vorba. Nu, nu e alta. Rubel. <laughs> noi vorbim aici despre probleme serioase. Zine, Gabi, că avem și noi un Gabi al nostru. Tu, cu ce ai votat dacă ar... Ai votat cu orașul disco pe bune? Bă, dar ce se întâmplă cu țara asta? Why? <laughs> Păi da. ți mai uite, zis. Uite, ne face semn că avem un discobol în studio. Ți-am mai zis, mă, vorba din Bătven. Vorba lui tataie, de fapt, era aia, Pantelimonul <laughs> petrece toată noaptea. Orașul disco. În orașul disco. Cum era melodia? Tu-ți dai seama că dacă faci orașul disco, nu o să mai fie frică să ieși noaptea pe străzi? O să-ți fie frică doar să nu zbucnești cumva în dans, dar în rest e totul corect și totul... Nu, deci am primit prea multe semne de, de pe partea de la geamului, să o lăsăm așa, lăsați-o băiescă că măcăne, că de fapt sunt foarte proaste ideile și e foarte bine că n-am candidat niciunul la... Dar mie îmi sună mai bine propunerea mea decât aia pe care am avut-o... Ia zi tu ce piesă urmează. Mă doare sufletul, chiar nu? Luăm nu, o concluzie? Nu, zim, nu, zim ce piesă urmează ca să zic dacă merge în orașul ăsta. E deci- Dorian Mare Albastră următoarea piesă. Nu merge în orașul disco, dar e bună. Nu, ai, nu, că suntem prea... Deci Se pare niște... că avem scrutinul 2? Nu, avem Mergem... avem niște propuneri uh, mult prea proaste, înțeleg, și nu... Nu. Deci nu avem. Mai ai un telefon doar să știu ce ar fi fost. Alo, bună dimineața. Ia vezi. Bună dimineața. Cu ce ai vota? Cu pantelimonul. Cu pantelimonul petrece, da, așa, în, în sictir. Păi asta mi se pare că înseamnă că am câștigat. Da, mă rog, a, oarecum. Da, Cum te numești? Cătălina din Brăila. Cătălina din Brăila. Am înțeles. Păi tu ai votat așa la București că nu te interesează oricum, că e păi- București, nu te afectează spargem dacă ne a scăpat de câine și <laughs> Bine, te pupa, mulțumim frumos că ai sunat. Bine, mă, hai, să-ți dăm ție astăzi. Asta cu... zic, mă, băi, eu ce chiar cred? Să-mi amintesc să nu candidez niciodată la când n-am niciodată. Nu, eu chiar cred că România avea să petreacă mai mult. Și cred că noi ăștia suntem, frate. Nu știu dacă se va danța la asta, cam oricât de jos am stat cu salariile și cu nivelul de trai, noi tot ieșim să petrecem. E full în centru vechi. Eu aș vrea să fac centru vechi peste tot. Vreau să fac din micul Paris. Gata, mă, că ai Marele club al Europei. <laughs>

Hei, hai să-ți dau un pont! Atunci când chiar vrei să-ți impresionezi prietenii cu talentul tău culinar, caută inspirație în bucătăria franțuzească. Nu ai cum să nu-i surprinzi dacă îi vei aștepta la masă cu un chiș cu spanac și brânză de capră, alături de un dressing de muștar franțuzesc. În săptămâna franceză, la Lidl ai brânză proaspătă din lapte de capră șevretin 200 de grame la 9,99 lei și muștar franțuzesc duc de cor 200 de grame la 2,99 lei. Lidl, merit să fii surprins! Vino în magazinele Media Galaxy sau intră pe MediaGalaxy.ro și ai cea mai variată gamă de produse Electro-IT, să ai de unde alege preferatul. Acum ai reducere de 300 de lei la LED Smart TV Full HD Android Philips cu diagonală de 81 de centimetri și tastatură wireless cadou la numai 1099 de lei preț buyback la schimb cu un televizor vechi. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse online și offline. România, în esență, și în tradiție. O Românie de prestigiu, de valori, de inovații. România ta. Borsec. De 210 ani reprezintă România ta. 210 ani de tradiție și prestigiu. Borsec. Izvor de energie. Sunt Alex și povestea mea cu BMW este despre prima întâlnire de business adevărată. E despre primul drum spre mare după o promovare. Este despre strângeri de mână și priviri cu subînțeles. E despre putere, libertate, relaxare, pasiune. Povestea ta cu BMW Seria 5 Business poate începe cu o ediție limitată. Autocobălcescu o susține cu 20% din preț. Autocobălcescu, Splaiul Unirii numărul 311, locul unde Pasiunea întâlnește performanța. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Excuse me, attention everyone! crazy right now. Take it back, back. Welcome back. Înapoi la hituri, radio 21. întorc la tine iar și al mare albastră Până mă voi stinge, îți voi spune doar acasă Singur cu tine simt că problemele mă lasă Și noi doi vom discuta tot timpul despre tot ce mă apasă Despre griji, bucurii, despre viață Despre fata de care ți-am zis că o iau de nevastă Ne vedem mai rar să nu crezi că nu-mi pasă N-am să las niciodată destinul să ne descoasă Și la tine mă întorc de oriunde aș fi La tine mă întorc în fiecare zi vin La tine mă întorc de oriunde aș fi Știu că întotdeauna mă vei primi tine Chiar dacă nu e vacanță, chiar dacă e toamnă sau iarnă Chiar dacă ceața e deață doar trebuie să aud valul Să îți simt un pic ritmul, îmi bate inima Pe bitul tău e simplu, ca orice om crescut la malul tău Te sunt departe, dragă, știi că mi pare tare rău Dar te visez și nu am cum să noi iau ca pe un semn Am să las tu baltă și am să mă urc în primul tren, primul tren, tren. La tine mă întorc de oriunde aș fi La tine mă întorc în fiecare zi La tine mă întorc de oriunde aș fi Știu că întotdeauna mă vei primi mă întotdeauna mă vei primi na Radio 21. 36 de minute am pregătit întrebările, am pregătit 100 de euro, este aici pe masă și te așteaptă dacă te-ai înscris prin SMS la 1721 cu textul Panica 21. Probabil că te afli acum pe fir în cazul în care te-a ales softul nostru. Emanuel, salutare! Salut, salut! Ce faci, Emanuel? Ce să fac? Într-o spre muncă. De unde ești tu? Din București. Și cum e viața la tine? Ai votat? E frumoasă. Ai nu, votat? soția a ajuns. Soția are buletinul în uh, Vitanciu, sunt undeva în sectorul 4, dar uh, sunt niște blocuri noi și nu știu exact unde trebuie să votez. Scuze ieftine sunt astea, Emanuel, scuze ieftine. Da, da, da. <laughs> Data viitoare să nu se mai întâmple. Silviu, okay. salutare! Salutare! Ce faci, Silviu? Uite la muncă, ce tu ai, fac. Tu ai votat? Uh, da, eu am votat. Îmi pare rău că sunt domnul diriginte astăzi, dar chiar mi-ar plăcea să facem treaba asta și să ne exercităm dreptul. Bine, sunteți pregătiți? Știți regulile amândoi? da. Da. Bun, atunci nu le mai repet. O să începem cu Emanuel, fiindcă așa zice la catalog, da? Ok. Ok. Panica 21 începe acum. 3, 2, 1, Emanuel, cum se citește invers cuvântul radar? Radar. Silviu, cât fac 2 ori 2 împărțit la 2? 2. Emanuel, cel mai setos personaj din povestea halapalbi este? Setila. Silviu, cum se numește o poezie cu patru versuri? Catren. Emanuel, care este viteza maximă admisă pe autostrăzile din România? 130. Silviu, care este cel mai vestic județ din România? Timișoara. Uh, Silviu, câte consoane sunt în cuvântul muzică? Uh, pas. Silviu, din ce continent provine usturoiul? Uh, China. Ha, mă, Silviu, ne omoare aici! Silviu! Timișoara nu e județ, era Timiș și China nu e ah. continent, era Asia! Dar ai fost acolo! Silviu, ai fost atât de aproape! Doamne! Ah, Cum ai, cam da. acest China, puteai să zici Asia? Ai dreptate, era Asia, dar... E panică, băi! E panică! Asta da. este, de asta se numește concursul așa. China nu e continent. Ai dreptate. Corect, banii astăzi. Merg la Emanuel! Bravo, Emanuel, felicitări! Mersi, băieți! Vezi? Uite, vezi cum se câștigă banii? Ba, oricum am spus corect amândoi, deci nu, nici nu știu cine ar fi câștigat în ritmul ăsta. Bravo, a fost ca cea mai bună panică de săptămâna asta și e luni. Da. <laughs> Rămâi pe fir acolo. Am niște emoții, dar când, a început, când a început concursul, m-au trecut, nu știu de ce. Hai scăpat păi, de păi, Bine. Păi văzut că nu e atât de greu. Da. Să rămâi pe fir acolo, felicitări, ai făcut 100 de euro și mâine ai din nou ocazia să câștigi la Radio 21 100 de euro. Trebuie doar să ne asculti la dimineața în mare fel și să prinzi momentul de înscriere. Neața! sunt Delia și știu că acum mă auzi doar într-o ureche. Nu, nu ți s-a stricat radioul. Știai că folosirea căștilor pe stradă îți distrage atenția de la ce se întâmplă în jurul tău și te pune în pericol? Ascultă muzica mea într-o singură cască și rămâi în siguranță. Go Mono! Go mono! Uite, acum sunt în cealaltă ureche. Mă întoarce pe mă ridică pe jos. Vino acum în rețeaua Telecom pentru experiențe uimitoare pe internet. Ești mereu conectat cu prietenii apropiați, chiar și atunci când vă despart mii de kilometri. Și nu pierzi niciun moment care contează cu adevărat, pentru că acum avem 96% acoperire serviciu 4G pentru populația din orașele României. Încearcă acum noua experiență 4G. Telecom. Experiențe împreună. O afacere profitabilă înseamnă costuri optimizate. Găsim împreună soluții și îți suntem alături pe drumul tău spre succes. Vino la Business Weeks în perioada 9 mai-10 iunie și alege modelul Ford care ți se potrivește. Ai în plus beneficii de excepție pentru afacerea ta, 1,99% dobândă și rata lunară începând de la 126,63 euro fără TVA. Descoperă acum pachetul complet de avantaje. Ofertă pentru persoanele juridice. Detalii pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer. EMAG și Beko te ajută să-ți echipezi casa în mod ingenios. Intră acum pe EMAG și profită de până la 30% reducere la electrocasnicele mari Arctic și Beko din promoție. Alege mașină de spălat rufe Beko 7 kg, 1000 rotații pe minut, clasă A+, și 5 ani garanție la doar 899 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. La magazinul Ikea te așteaptă o vară plină de surprize. La fiecare 1000 de lei cheltuiți în departamentul de mobilier și accesorii de bucătărie sau mese și scaune de sufragerie, membrii Ikea Family primesc câte un card cadou în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă între 23 mai și 17 iulie. Detalii pe Ikea.ro Ikea. Idei pentru acasă. 21. back to the music. Y'all know what time it is. Înapoi la hituri. Radio 21. was a man.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

54 de minute ești la dimineața, mare fel pe 21. Și uite că în lumea asta, pentru că au apărut până acum telefonul portabil, televizorul portabil, mașina portabilă. Boxa portabil. Așa. Acum a apărut și aerul condiționat portabil, care practic este invenția a doi studenți și băieții ăștia au făcut o cutie care are un ventilator, o baterie care se încarcă USB și între ele e un acumulator din ala de pâine lada frigorifică. Gheață. Gheață, practic. Sufletul meu. Și ce se întâmplă? Merge ventilatorul ăsta și împrăștie aerul rece deci în patru direcții. Și gata, ține cu tine oriunde, ți l-ai încărcat bateria, te ține patru ore, e o nebunie. Înțelegi? E încă se comercializează? E în magazin? Este nou. în stadiu de proiect și va costa 106 dolari atunci când el va fi aprobat. Ți aerul la tine. Nu e tare asta să-ți aere. Uite, fiți fata, mi-a luat aere. Reci. <laughs> Înțelegi? Poți să ai aer condiționat și în Dacia 1100 cu ocazia asta. Băi, e exact. normal. Acum chiar se potrivește vorba aia de mi se zicea mie când eram mic și dorea lumea să mă dea afară. Haide, Ionuț, aerul și fraierul. <laughs> și Băi, eu și cine cred că va fi cel mai cumpărător al produsului ăsta, al aerului condiționat portabil? Cine? Hmm? Gabi. Care Gabi? Care Gabi? Gabi, mă, nu vă... Gabi... Care un? Gabi, nu vă pierdeți cu firea, stați așa un pic. Nu, Gabi, vă pierdeți cu firea, Gabi cu tabiță. <laughs> nu știți. Utilizatorul numărul 1. Uh, bun, hai să, să anunțăm și noi, apropo de portabilitate, că nu mai avem premiile de până acum la ascultătorul pe vers. Începând de astăzi, dăm o boxă portabilă și dacă ghiciți, sau dar mai bine zis, dacă vă prindeți ce piesă traduce Ionuț după știri, la ascultătorul pe vers, puteți câștiga o boxă portabilă. Da, pentru că și ne portabilizăm. Totodată voi începe să traduc melodii din Asia, uh, melodii în chineză, melodii în japoneză, să fie un pic mai greu, dacă nu am schimbat și premiul. Ba da. Nu. Dimineața în mare fel, la Radio 21. lasă o las-o să zboare Machiavelli Ți-am zis în mod repetat Ca de obicei n-ai ascultat Acum ați la ușa mea abia dispera Ce zici că te-a ruinat? Serios, cât ești de prost A câta oară vezi că n-are rost Orice minciună știi pe de rost Și că e fată bună A fost E patru dimineața, intră în casă Lasă circul, nu mai striga că trezești toată strada Scara, ți-aduc o pernă, ai loc pe canapea și vorbim mâine despre scumpa ta iubită Că trebuie să înțelegi cât poate fi de nenorocită O știi de atâta timp, hai să măcar odată când ți-am făcut rău Dar de data asta cred că iubirea e doar în capul tău Și m-ai întrebat dacă ea te-a schimbat Că te cunosc de când eram copii Sincer, ești altcineva în fiecare zi lasă o o să zboare ca așa sunt eu picioare Lasă-o Când suna telefonul ea Nu răspundea, rapid se îmbrăca Și se machia, se aranja Unde crezi că pleca? A, da, la prietena ei Doarme la ea, o cunoști, ok? Ești orb, surd sau ce mai vrei Că vorbesc faptele în locul ei Penibil Când tu ziceai că la voi e imposibil Dar dacă de mâine o ierți <laughs> Ajungi iar invizibil, incredibil Care credeai că mama copiilor tăi nu vedeai Că ești terminat și tot o iubeai Dar când îți ziceam, nu mă credeai Încerc să te ajut ca pe fratele meu Dar tu acum ești altul unde ți capul mă întreb, ia cu cine rupe patul În timp ce vorbim noi știu că doare sticla Nu e o rezolvare, dar dacă pleacă de tot poate să face o favoare Așa că las-o, las-o să zboare Că așa sunt ele Însă călătoare o pasăre călătoare Tu las-o să zboare Într-o zi oricum dispare Și-ți ia totul, totul la plecare E o pasăre călătoare Când va pleca, va pleca, va pleca, va pleca Îți va face o favoare Așa că las-o, las-o oraș se plimbă cu alții Tu te minți că s-a aberații Partea proastă e că ăștia alții E posibil să-ți fie chiar frații Ce ai fost și ce ai ajuns Evident nu ai răspuns Ea face planuri, ți-am mai spus Că tu nici azi nu ești inclus Uită-te la tine, barbă, cearcă-ne Uită-te în oglindă, da, ceartă-te Nu mai dormi, nu mănânci de mult Când ai de gând să fii adult Să fii bărbat, echilibrat Când te comporți ca un ratat Îmi pare rău să ți dar pare bine că s-a terminat yeah. stație de distracție. 21 este ora 9 fix, avem știri la Radio 21 cu Alexandra Gavrilă. Bună dimineața, Alexandra! Neața bună! Ne ascultăm! Bine v-am regăsit! Averse, tunete, fulgere și vânt puternic așteptăm la munte astăzi, dar și în sudul, sud-estul și în centrul țării. În regiunile pe care nu le-am menționat, vremea va fi plăcută și doar izolat e posibil să plouă. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 26 de grade. În București va fi nevoie de umbrele. Maxima urcă la 24 de grade, acum sunt 21 de grade în capitală. Cifre actualizate de la Biroul Electoral Central cu rezultate parțiale pentru primăria București, dar nu în măsură să schimbe clasamentul. La 6 și jumătate în această dimineață, datele arătau astfel. Gabriela Fira, PSD, UNPR, 43,02%. Nicu Șordan, Uniunea Salvați Bucureștiul, 30,5%. Cătălin Predoiu, PNL, 11,17% și Robert Turcescu de la PMP, 6,4%. Față de exit polurile de aseară, asistăm la o răsturnare de situație la primăria sectorului 1. Pe primul loc se află acum candidatul PSD Daniel Tudorache, urmat de candidata Uniunii Salvați Bucureștiul Clotid Armand. Arată rezultatele parțiale. Focșaniul a dormit aseară cu un primar liberal, iar dimineață s-a trezit cu unul social-democrat. Victoria PNL transmisă aseară prin gura candidatului PNL la primăria municipiului Ionuț Ștefan, care a citat un exit poll din mai multe secții de votare, s-a dovedit a fi falsă. După numărarea voturilor, s-a dovedit că primăria a fost câștigată de fapt de PSD. Alegerile n-au fost lipsite de situațiile inedite. Un bărbat din localitatea vrânceană Câmpinanca a mers la vot călare pe măgar, animalul fiind împodobit cu un tricolor. Mai apoi, Săteanul a întins masa în fața secției, unde i-a invitat și pe ceilalți să guste din mămăliguța și din brânza aduse de acasă. La secțiile din localitățile apusene Roșia Montană și Avram Iancu, unor alegători li s-a permis să intre însoțiți de alte persoane în cabina de vot pe motiv că nu știu carte. Situația Constituția fiind reclamată. Președinta unei secții de votare din Galați și-a abandonat misiunea întrucât, gravidă fiind, au apucat-o durerile nașterii și a fost nevoită să meargă de urgență la spital. La Oradea, șefa unei secții a alunecat și și-a spart capul fiind înlocuită. Și zeci de romi din municipiul Sibiu au mers cu alai să voteze alături de Dorin Cioabă, Audo, intitulatul rege al acestora. 9 și 3 minute, gata știrile, cu alai continuă dimineața în mare fel cu Bogdan Ionuț și Șurubel. Ma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 So just dance.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

I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So keep dancing. Yeah. Oh. Yeah, yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. Nothing I can see but you when you dance. Avem un moment Aoleu. foarte important în emisiune, da, da. da? Este momentul în care Ionuț face pe artistul la ascultătorul pe vers. Bună dimineața! 9 și 7 minute. La Radio 21 avem ascultătorul pe vers. Adică, sunați la 0372 699. Spuneți ce melodie traduc eu aici și puteți câștiga o boxă portabilă pentru telefonul mobil celular. <laughs> nu păi mai păi e... se cam leagă Bluetooth la... Mie îmi place. Da. O să zic așa. Asta a fost doar a ta. Nimic de la mine. Ți-ai pus mâinile tale peste corpul meu și mi-ai spus. Mi-ai spus că ești gata. Pentru cel mare, pentru marele salt. Eu sunt ultima dragoste eternă, asta mi-ai spus. Renunț la tine, te-am iertat pentru tot. M-ai eliberat. Trimite dragostea mea noi tale iubiri. Poartă-te mai bine cu ea. Trebuie să dăm drumul tuturor fantomelor noastre. Știm amândoi că nu mai suntem copii. Trimite dragostea mea noi tale iubite. Poartă-te mai bine cu ea. Trebuie să dăm drumul tuturor fantomelor noastre. Știm amândoi că nu mai suntem copii. Trimite, domne, dragostea mea noi tale iubiri, n-auzi? <laughs> Am zis pe trei ori. Bun. Gata, nu te nerva. Deci e vorba de un artist ușor nervos, coleric, un, ușor, ușor. Impulsiv. Hai, impulsionează și tu oamenii să sune. Hai. Haideți oameni buni, sunați. Avem o boxă portabilă nou-nouță. Mă rog, și powerbank era nou nouță, dar uh, acum e, e nou-nouță și pentru noi. E prima oară când schimbăm premiul la concurs. Hai, 0372069699. Ne dă Beatrice un telefon de acolo. Beatriceps? Mamă, dar ce fundal din pian ai, mă, Ioane, da, mă! am mers pe Amelia, am zis să-l mai schimb pe Beethoven și am mers cu Ian Pearson. Ce frumos, iau Ștefan! Ia. Lasă un pic da. fundal. Bună Spune, dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Stai că vrea și Rubel să mai audă fundalul puțin. Ascultă, Ștefane, aici o operă de artă. Îmi dau seama. <laughs> Altceva. Ia zine, ce piesă avem astăzi la ascultătorul pe vers? Poftim, că n-am înțeles. Ce piesă avem astăzi la ascultătorul pe vers? Uh, păi... uh, vama, vama veche. Băi, ai fost pe aproape. Ăsta, tu, zic că nu-mi vine. <laughs> nu e ăla, Ștefane, din păcate n-a fost uh, la răspunsul corect. Diana, bună dimineața! Bună dimineața! Te-ai prins tu, Diana? Uh, așa zic. Hmm? Așa cred. Ia zi. Este Adele, Send My Love. Da! Bravo! Bravo! Asta este. Asta este, bravo. Să știi că noi am făcut pariuri în studio înainte. Eu nu mă așteptam să se prindă nimeni. Am zis că e super dificil și totuși uite că ai avut timp să și înveți versurile piesei. Care M-am răzbunat pentru panică, să știți. Aoleo, ai pierdut la panică? <laughs> Uh, da. Ia uzi, vezi, când cineva te dă afară pe ușă, intră pe geam, știi vorba Bravo, stai puțin acolo, Diana, da? Mulțumesc mult! Te pupăm! Zi frumoasă! Uite, mai am niște pianși, Rubel. Doamne, ce bine merge asta. Parcă zici că intră felul întâi, la nuntă. <laughs> Nici o treabă. Salut, sunt Andra și știu că acum auzi doar într-o ureche. Nu ți s-a stricat radioul? Știai că folosirea căștilor pe stradă îți distrage atenția de la ce se întâmplă în jurul tău și te pune în pericol? Ascultă muzica mea într-o singură cască și rămâi în siguranță. Go Mono! Uite, acum sunt în cealaltă ureche. O campanie Radio 21. Știi că iubirea schimbă tot, aș fi crezut că am să pot. Cauzele retenției de apă în organism pot fi multe. Simptomele sunt cunoscute, iar soluția eficientă este doar una. Apuretin te ajută să-ți menții greutatea optimă, te ajută să elimine excesul de apă din organism și susține lupta împotriva celulitei. Apuretin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Retenția de apă e un chin? Ia Apuretin! Ce zici, facem lista finală de vacanță? Haide, începe tu. Mm, păi, ne trebuie un troller pentru haine. Ne-ar cam trebui două. O geantă mai mică pentru costumele de baie și cremele de protecție mm, solară. Și neapărat una mai ușor de cărat pentru accesoriile de cățăra. O minge de baie. Indiferent unde vei face mișcare, pasiunea pentru sport începe la OMV. Descoperă noua colecție Lotto Diamond cu discounturi de până la 70%. Promoția este valabilă între 15 mai și 7 august. OMV. We care more. Efort Temperaturi ridicate Deshidratare Litorsal hidratează organismul, potolește eficient setea și echilibrează balanța electrolitică. Litorsal este un supliment alimentar disponibil în farmacii. Citiți cu atenție prospectul. Litorsal. Pentru hidratare completă. bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it! You see that girl with the big tic tac, she fi gimme the gimme the Head to the floor, girl, gimme the gimme the Bend over, girl, and gimme the gimme the Spit down to the ground, seismic activity Spin round me, girl, and gimme the gimme the Top wine, girl, and up your body cause you're in your element. Funny body may take up a permanent residence. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Rotate your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. bubbly. Serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me will get some and come trouble, trouble. Bust two buckle the bubbly, bubbly. calling two friend and then double, double. Girl so hot she a bubbly, bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. Body look good, girl you ever be winning it. Turn it up right, girl you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pony body me take up a permanent residence. come you're spinning it. Rotate your body, you're spinning it. Rotate your body, you're spinning it. Make the trumpets blow. trumpets blow dimineața în mare fel awesome! La Radio 21 oh, 9 și 16 minute Ești pe Radio 21, mulțumim Fiți atenți, băieți <laughs> De ce a cheltuit o femeie 250 de dolari pe un homar din supermarket? Pantofi, mi-a luat pantofi Hai că dar nu l-a cumpărat să-l învețe fotbal. De răspunsul te va uimi, zice articolul. Ah, no. Femeia vegană a plătit pentru homar 20 de dolari în supermarket. Deci nu 250, da? L-a luat din acvariu și l-a dus acasă într-un acvariu cu apă sărată. Până aici e clar? Da. Bun. Da, vrea să fac o salamură. Nu. Nu. Bun. După ce s-a documentat pe net care ar fi locul unde, de unde ar putea fi, ar fi putut fi capturat acest homar, canadianca a condus 6 ore și a plătit 225 de dolari pentru a-l transporta astfel în orașul Halibne, ceva din Noua Scoție, Halifax. De acolo, acolo se filmează serialul la Homer, cu Homer Simpson? <laughs> The Simpsons? Nu, nu știu, deci până aici pare că l-a luat într-un sejur romantic. În... L-a luat la pachet. Da. Uh, și apoi a apelat la alți vegani pentru a ajuta să pună homarul în locul cel mai potrivit pentru habitatul lui. Deci, practic, femeia a cumpărat homarul dintr-un supermarket și l-a dus înapoi în locul din care a fost pescuit. Să le să nu nimeni. Să le libereze. Wow! That's so cute! Și eu eliberez mici în habitatul lor natural. La mine în stomac. <laughs> tu dai seama că tu dai seama că acolo probabil ea când l-a eliberat era pe malul uh, oceanului și erau niște pescari mai încolo cu undița aruncat așa, hai că-l prinde. <laughs> Uite-te la ea că l-aruncă fix în plasa noastră. L-a luat, s-a dus pe ponton și a aruncat și a zis, zboară, homarule, zboară! <laughs> Portocaliu e pe bune. Just keeping it real. Radio 21. Ready, aim and fire gun. Nothing can cool me down. Wine on Venus, hot like the sun. Whoa, nothing can cool me down. Got my stilettos on fleek. Nothing can cool me down. See the shadows dancing on me. Oh, nothing can cool me down. down. I'm hot. dimineața de la Radio 21. Dacă nu știați, Johnny Depp și Alice Cooper se plimbă printre noi? Sunt... Uh... Sunt vii? Sunt vii? <laughs> o să aibă concert de seară, mă. Sunt în țară, da. Mai... S-au plimbat, uite, au fost pe la castelul lui Dracula, dacă tot se numesc ei The Hollywood Vampires, trupa lor. Uh, au fost și la castelul lui Dracula, s-au pozat acolo. La Bran? La Bran, S-a da. stricat și Branul ăsta, mă, gat. L-a făcut Johnny Depp mainstream. S-a dus... ci că nu a fit. Dar partea foarte tare este că Johnny Depp a închiriat un local din București unde a încins un grătar cu mici și cârnați. văzut, da, stai Cam cât de tare. Vampirii ăștia cum mănâncă mici, mai în sânge, mai... Depinde. Băi, ce e bun și piraților din Caraibe le place. Deci, cu mici, ai e nebunit. Ai, ai sfărit grătarul pe corabie. Grătarele tale. Și că Depp s-a îndrăgostit de cârnații de pleșcoi. <laughs> <laughs> Îți dai seama, cred că se poate și un lanț din când n-ați de pleșcoi pe scenă. <laughs> Ar putea. E noul bling. Da, n-ați auzit de așa de pirații din pleșcoi? <laughs> Blestemul cărnaților? Sau uh, Charlie and the Pleșcoi Factory? Da. Sunt niște filme unde a jucat Johnny Depp. Ce mai jucat de? Alice in Pleșcoile? Sau asta e cel mai cunoscut film al lui, Eduard Mâini de Pleșcoi. Dimineața în mare fel, la Radio 21. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup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 Bogdan și șurubel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 living thing. la Radio 21. Contrar la ceea ce crede toată lumea, ziua de luni nu e chiar așa de rea. Și astăzi vă spunem de ce. Uite, lunea e mișto pentru că e clar că ai scăpat deja de vizitele boring la rude. And that's a good thing. Ai trecut prin poveștile alea interminabile ale unchiului, bunicii, sorei, fratelui, soacrei. Și ai supraviețuit. Bravo, domne! Yeah! Cine e puternic? Lunea e ziua aia în care te apuci de toate lucrurile de care nu o să te apuci de fapt niciodată în viața asta. Te apuci de sală, te apuci de mâncat sănătos, te apuci de lăsat, de fumat, te apuci de toate chestiile astea. Lunea este ziua perfectă. Bine, nu neapărat lunea asta, dar lunea în general. Și încă o chestie. De obicei cumpărăturile le faci în weekend. Așa că luni ai frigiderul plin, ai tot ce trebuie. Cine nu stă la coadă la hipermarket azi? Cine? Cine? Tu nu stai, tu nu stai. Pentru că e luni. Și nu în ultimul rând, vino mai aproape. Dacă asculti asta acum, înseamnă că cea mai grea parte din luni a trecut deja. Aia cu ridicatul din pat. Hai, dă-ți un premiu și să ai o săptămână frumoasă. Scurtul zilei. Oh, hell nay! Hei, hai să-ți dau un punct. Când vrei să prepari rapid un desert sănătos și răcoritor, nu uita că vine sezonul caiselor. O tartă pufoasă cu caise proaspete se prepară ușor și va fi cu siguranță o surpriză dulce și răcoritoare pe care familia o va adora. Pentru deserturi delicioase, dar sănătoase, la Lidl ai astăzi caise la 5,55 lei pe kilogram. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Vino acum în rețeaua Telecom pentru experiențe uimitoare pe internet. Ești mereu conectat cu prietenii apropiați, chiar și atunci când vă despart mii de kilometri. Și nu pierzi niciun moment care contează cu adevărat, pentru că acum avem 96% acoperire serviciu 4G pentru populația din orașele României. Încearcă acum noua experiență 4G. Telecom. Experiențe împreună. Până să cumpăr Transpibloc din farmacie, transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu mă ajuta. Din fericire, cu Transpibloc este diferit. Acum folosesc Transpibloc o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. Transpibloc. Nu mai transpira deloc. Nu ai încă un computer al tău? Cumpărăți acum primul PC pentru posibilități nelimitate. Laptopul Lenovo B5080 cu procesor Intel Core i3 și unitate de stocare de tip SSD este disponibil la doar 1399 de lei și 90 de bani doar în magazinele Flanco și pe flanco.ro. La magazinul IKEA te așteaptă o vară plină de surprize. La fiecare 1000 de lei cheltuiți în departamentul de mobilier și accesorii de bucătărie sau mese și scaune de sufragerie, membrii IKEA Family primesc câte un card cadou în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă între 23 mai și 17 iulie. Detalii pe ikea.ro. IKEA. Idei pentru acasă. Sha na na. Put your hands in the air if you're loving tonight. Back, to the music. Y'all know what time it is. Am revenit pregătit cu cele mai tari hituri. Radio 21. All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that. My mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. And baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. all the times that you made me feel small. I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something. You should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, Este 9.37, ești, nu mai faceți mai atâtea să... Deci este, cred că a doua oară în istorie când chiar am nimerit rubrica 9.37, ești la 9.37. Foarte bine, bravo. Aplauze 3, gata, gata. este aplauze. momentul în care, pentru că este luni, am simțit nevoia să-ți aducem citate motivaționale ca să ai puterea să treci peste toate lucrurile grele de astăzi, să încep săptămâna cu energie. Nu mai, nu țipați. mai țipați pe hol! Cine a țipat, mă? Te Aici vorbesc niște oameni, nu lață niște câini. Așa, bun. Beatrice, te rugăm, ia un loc pe scenă aici. Punem reflectorul pe tine. Așa. Ești uh, pregătită? Da. Să ne dai citatele? Le citești frumos ca la radio? Da. Hai, Hai să citatul vedem. numărul 1. Atunci când te naști, nu ești un copac, ci o sămânță. Păi, <laughs> și când s-a născut eu în creangă? <laughs> S-a fost, a fost o confuzie mare. A fost... Practic creangă. Creangă sămânță. <laughs> nu mai puteți. Sămânță Așa. de creangă. Bun, hai Amer... mai dă A merge cu un prieten prin întuneric este mult mai bine decât a merge singur prin lumină. Bă, sincer, după experiența mea în centru vechi, e mai mișto să mergi cu o prietenă prin întuneric și și mai mișto să mergi cu două prietene. <laughs> Așa dar să nu ieși niciodată la lumină cu amândouă. <laughs> După aia, da. Așa, și? Un om de succes este cel care reușește să construiască o fundație solidă din pietrele pe care alții le-au aruncat către el. Mm. Mamă, e grea asta. Smart. Înseamnă că eu, la mine la bloc ar trebui să am o vilă din coș de semințe, sincer să fiu, <laughs> la ce s-a aruncat pe acolo. Forța, crângaș. Dimineața în mare fel. Get up right now. La Radio 21 cineva Mi-a fost dor de vocea ta M-am trezit Stau în pat ești pro neîncetat Ca atunci când ai plecat La radio au anunțat că va fi soare în curând ah, Știi Și o piesă ce-mi trezește tem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 Just like fire, turning up the way. If I could light the world up for just one day.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 just like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 fel. Get up right now la Radio 21. 9 și 46 de minute, ești la Radio 21, bună dimineața. Aș vrut să audă și Andrei Armeța în chestia asta, dar nu știu unde ce face. A venit la radio, dar a plecat pe aici, pe holuri. Caut. Andreea este chemat la raionul mezeluri. Poate, așa, bravo. Așa. A chițăit, a chițăit cineva, cred că e. Reme, fii atent aici. Deci, take this one. O fetiță a venit îmbrăcată în hot dog la o serbare la care toate fetițele trebuiau să vină în rochi de prințese. Foarte cool. Uh mhm. -huh. Aia, e Aia ești tu. Mea. Aia ești tu. Deci exact. a dat o chiflă vestimentară. <laughs> Probabil pe perechea ei la serbarea asta a fost băiatul îmbrăcat în cutie de cola. <laughs> Să meargă. în ketchup. <laughs> în muștar. Ia sări muștarul când a văzut. Așa este și Andreea Remețan, colega noastră. Uh, vine la muncă îmbrăcată în hotdog, de fapt nu le ai invers. Ea vine în rochiță într-un studio plin de oameni îmbrăcați în hotdog. <laughs> Băi, eu vin îmbrăcată în hotdog, dar am mers la Paris pe banii voștri? Ai mers și a fost uh, un concurs foarte mișto, dar am înțeles că mai e unul acum. Mai am? Ai un concurs tare. Cu vacanțica? A, credeam că plecăm la Londra. Nu mai pleci nicăieri, dar zine care e faza cu vacanța pe care o dai. Băi, uh, da, uh, trebuie să intre ascultătorii noștri pe pagina noastră de Facebook Radio 21 România și să ne arate printr-o poză cum se pregătesc ei de mers la mare? Că eu mă pregătesc, stau aici în studio cu umbreluță, cu ochelari de soare, cu colăcelul și noi avem de dat uh, aproximativ 5 vacanțe la mare. Cu colăcei, te rog. În iunie. Cu colăcei, te rog frumos, nu cu colăcelul. aproximativ 5? Adică dăm o vacanță pe zi. Te duci cu iubitul iubit. Timp de aproximativ 5 zile. <laughs> deci astăzi dăm prima vacanță, așadar hai cu pozele pe Facebook, pe bune. Bun, poți să mă scriu și eu? Mai multe poze, mai multe șanse. Ultima vacanță nu e o vacanță completă, e aproximativ o vacanță, e doar dus. Nu care, te și întorci neapărat, care, nu? Care? E o semi, da. Bine, păi hai să ne scriem la concurs atunci. Deci pe Facebook-ul 21, da? Da, simplu, frumos, elegant. O poză cu voi. Cum vă pregătiți de vacanță? Cum visați voi la muncă? La... Bine tu, fată! Da, haideți băieți să ne strângem. O să vă plătesc după ce închide microfon. Uh, mâine dimineață la 7 revenim la Radio 21. Bogdan Șurubel și Ionut. Hai să facem Ionut. poza asta în care ne pregătim de vacanță. Uite, eu stau uh, și voi mă dați cu niște cremă din asta de soare. eu cred că nu, nu vom face această Eu merg la solar ca să mă pregătesc. <laughs> Nu? Nu te dă nimeni cu nu. cremă? Până și Beatrice a fugit. <laughs> văzut, da. Pe bune că pe spate aici chiar n-ajung singur să mă dau. Hai. Nu mă ajută nimeni? Îți facem cadou o perie de aia Bine de dat vă provoc cremă. atunci. Faceți poza asta fiecare în drum spre casă. Tu în trafic, tu cu metrou, eu nu țel cu caleașca. <laughs> Binjale! EMAG și Beko te ajută să-ți echipezi casa în mod ingenios. Intră acum pe EMAG și profită de până la 30% reducere la electrocasnicele mari Arctic și Beko din promoție. Alege mașină de spălat rufe Beko 7 kg, 1000 rotații pe minut, clasă A+, și 5 ani garanție la doar 899 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică AftiBlock Gel. AftiBlock grăbește slăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftiblock.ro. Aftiblock este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftiblock. Eficient împotriva aftelor cât de important este viitorul copilului tău. Cumpără-i acum primului computer și oferă-i resurse nelimitate de cunoaștere pentru un viitor mai bun. Laptopul HP 250 G4 cu procesor Intel Celeron este disponibil acum la doar 899 de lei și 90 de bani în magazinele Altex și pe altex.ro. viață sănătoasă, consumați zilnic minim 2 litri de apă. Excuse me, attention everyone! Shelter, take the pressure cele mai tari hituri Baby, you know where it's at Radio 21 Used to be so happy but without you here I feel so low I watch you as you left but I can never seem to let you go Cause once upon a time you were my everything It's clear to see that time hasn't changed a thing It's buried deep inside me but I feel there's something you should know people up the people, everything's And all along I knew I had something special with you. But sometimes you just gotta know that these things fall through. But I'm still tired and I can't hide my connection with you. Feeling it, loving it, everything that we do. And all along I knew I had something special with you. But sometimes you just gotta know that these things fall through. I can hide my connection with you. si ta kish Fëm drugu që më më kërë prish e prish Kjo mund si jo më anej Se kur ftof një Jo më nuk e ndej <laughs> soluție de distracție. Hello din nou, dragilor! Bună dimineața! Este ora 10 fix. Andreea Remețan sunt eu. Revin cu hiturile. Deocamdată Alexandra Gavrilă ne aduce știrile. Neața bună, Reme! Neața bună tuturor! În județul Brăila este cod galben de furtună până la ora 10 și 30 de minute. În sudul, în sud-estul și în centrul țării vor fi averse astăzi tunete, fulgere și vânt mai puternic. În celelalte regiuni, în schimb, vremea va fi plăcută și doar izolat e posibil să plouă. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și și 26 de grade. Se pare că va fi nevoie de umbrele și în București acum se înregistrează 22 de grade, la prânz vor fi 24. Incendiu violent la fabrica de încălțăminte din localitatea Jilava din județul Ilfov. Flăcările au cuprins o suprafață de aproape 2000 de metri pătrați. Sunt afectate spațiul de producție și depozitul, acolo unde sunt depozitate mai multe substanțe toxice. Un pompier a murit în timpul intervenției, potrivit secretarului de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat. El a căzut între hala fabricii și câteva containere. Cauza incidentului este prăbușirea unui perete care l-a surprins pe pompier în exterior interiorul halei. Pompierii intervin în acest moment la fața locului cu 13 auto speciale de stingere, 4 autoscări, o mașină de descarcerare și două ambulanțe. Continuăm știrile, începe valoarea națională pentru elevii de clasa a doua. Prima testare este cea la limba română. Mâine este programată proba de citire, iar miercuri cea la matematică. Astăzi se celebrează Ziua Limbii Ruse, alături de engleză, arabă, spaniolă, chineză și franceză. Rusa este una dintre cele șase limbi oficiale ale Organizației Națiunilor Unite. Este limba nativă cea mai vorbită în Europa cu 144 de milioane de vorbitori nativi în Rusia, Ucraina și Belarus. Mergem mai departe, faimoasa prezentatoare americană Ellen DeGeneres a fost dată în judecată de o femeie din Georgia pentru că jurnalista ar fi făcut o glumă pe seama ei legată de sâni și de numele pe care îl poartă. La rubrica ce în regulă cu aceste reclame, numele lui Titi Pierce în vârstă de 35 de ani ar fi fost prezentat de Ellen Titi, adică sâni Pierce. Numărul de telefon al femeii ar fi apărut în timpul rubricii și pe ecrane. Astfel, femeia din Georgia a primit SMS-uri din întreaga lume cu glume la adresa ei în timp ce se afla la o înmormântare. Conform avocaților femeii, prenumele Titi vine din nigeriană și înseamnă floare. Și o informație din sport, acum Naționala de Fotbal a României a aterizat în Franța, fiind prima ajunsă la campionatul european care va începe vineri. Tricolorii au avut deja primul antrenament. La turneul din Franța participă 24 de selecționate. România se află în grupa A alături de echipa țării gazdă de Elveția și Albania. 10 și 2 minute, gata știrile, sunteți în stație de distracție, vă las cu Andreea Remețan. Și superhiturile 21! Imediat Arsite și Chloe Angelides Makeup Avem și Florida cu o piesă care miroase a weekend Exact, Hello Friday sau de la 21 Vin și Teenage Mutants cu Laura Welsh Vese